Al ciclo de las tres canciones levemente obscenas de Johann Sebastian Mastropiero pertenece El polen ya se esparce por el aire, para latín, máquina de tocar, tubófono parafínico cromático, bass pipe avara y cupletero solista. Mm. El polen ya se esparce por el aire con donaire, gestando con traslados tan normales, vegetales. Las aves en parejas mientras vuelan se consuelan, procrean y lo anuncian con sus gritos. Pajaritos. Las bestias yendo en yunta y se advierten, se divierten. jugando van poblando a su manera la pradera. Los novios van tomados de la mano, no es en vano. Provienen de sus mimos excitantes los infantes.